Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. March 4, 1979 Isinapubliko ng kanyang kabanalan Juan Pablo Ikalawa ang kanyang unang encyclical na Redemptor Hominis o tagapagligtas ng sangkatauhan. Ito naging unang hakbang ng banal na papa para ihanda ang mga mananampalataya sa bagong milenyo, isang lipunang sentro ng Panginoong Heso Kristo. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.